littafin kundin tsatsuba na biyu wanda Abdulaziz Sani Madakin Gini ya rubuta kuma ni Muhammad Umar kai gama zan karanto muku amma ba a yarda a sarrafa wannan karatu ba ta kowane hali ba tare da izinin mai karatun ba za mu ci gaba idan dai ba ku manta ba mun karanta muku kundin tsatsuba littafi na ɗaya yanzu za mu shiga na biyun gada-gada cikin sulusainin dare ne yayin da kwanakin wata suka cika goma sha biyu duk da cewar tsakiyar dare ne amma gari ya yi haske fau sakamakon hasken farin wata gaba ɗaya garin ya yi tsit ba a jin motsin komai sai tsirarin koke-koken karnuka da na ƙananan ƙwari. wata irin sassanyar iska mai ratsa jiki ta fara busowa a daidai wannan lokaci ne ya juyi bisa gadansa cikin yanayin jin daɗin barci babu komai a jikinsa sai wani gajeren wando iya gwiwa wannan wando ya fi shekara ashirin yana amfani da shi don tun yana neman auren matarsa Zuhura kallo ɗaya mutum zai yi masa ya san cewa barci ya masa daɗi sosai saboda iskar da ke shigowa ɗakin ta cikin ƴar ƙaramar tagar da ke kallon gadon nasa na ƙarfe rabon da Ruzel ya samu isasshen barci irin na yau tun kafin hatsabibin ɗansa Jafar ya sace kundin tsatsuba ya gudu da shi tun bayan tafiyar Jafar ɗin, hankalin Ruzel ya dugunzuma ya kasa zaune ko tsaye walau da daddare ko da rana musamman idan ya tuno da kalaman aljanun nan da ya zo masa da batun kundin tsatsuba tun asar nan barci ya kaurace wa idanunsa abinci ya gagare shiga bakinsa har tsawon kwanaki 40 amma shiru aljanin bai dawo gare shi ba a bisa wannan dalili ne Ruziel ya shiri ya tafi zuwa ga bokaye dan neman kuta sai da ya ziyarci bokaye 55 duk wanda ya ga matsalarsa sai ya kore shi ce kada ya shafa masa kashin kaje domin al'amarin kundin tsatsuba yafi karfin sa yayin da Ruzel ya riski bokan ƙarshe wato na 55 din wani kasur gumi ne dake zaune a ƙasar Kisra ana kiransa Hajar al sai ya bushe da dariya yace kwantar da hankalinka ya Abul Hikima ka sani cewa ka kawo kuka inda za a share maka hawaye ni zan baka maganin da in dai ka barbada shi a zagayen gidanka babu wani aljini da ya isa ya sake bayyana gaban ka. ko da jin wannan batu sai farin ciki ya lullube Ruzel ya kawo dukiya mai yawa ya bayo boka Hajar al-Mukuras shi ko ya debo wani garin magani ya bashi nan take suka yi sallama Ruzel ya kama hanya ya bi fatake su kwana nan su tashi can har suka iso birnin sun. ko da Ruzel ya isa gidansa ko shiga ciki bai yi ba ya fito da garin maganin nan ya shiga barbada shi har sai da ya zagaye gidansa da shi dan kada ma iska ta watsa shi sai rinka tona ƙasa da hannunsa yana binne maganin daga wannan rana Ruzel ya saki ransa ya ci gaba da harkokinsa ya manta da batun kundin tsatsuba ba zato ba tsammani sai gaba ɗaya gidan ya kama girgiza tamkar zai bar doran ƙasa kai ka ce bishiya ake jijjigewa ana son zaro ta daga cikin ƙasa tare da jijiyoyinta wata irin ƙara mai ban tsoro ta cika ɗakin da Ruzel ke kwana cikin tsananin firgici Ruzel ya farka furgigin zaune idanuwansa suka zazzaro suka yi kwala-kwala kamar wanda aka shage gaba ɗaya jikin sai kama kirma ai take ya arba da wani murgujejin mummunan aljani wanda ko a labari bai taɓa jin mai irin munin sa ba take Ruzel ya koma kwance a sume ko daga nan abin da ya faru sai mummunan aljanin ya karkare ya saki bahaguwar dariya kawai zai zo Ruzel da yatsa guda ya aza shi bisa gadan bayansa cikin abin da bai wuce daƙiƙa guda ba aljanin ya luluka da shi kololon sama suka kule a cikin gajimare shi dai wannan aljani da ya sace rozel sunansa Rabdan Kawu yana da fuka-fukai guda 100 hannayensa kuwa guda 600 ne haka ma kafafunsa Rabdan Kawu na iya tafiyar shekara guda a cikin dakika 100 yayin da Rabdan Kawu ya samu dogon dan lokaci yana tafiya cikin gajimare sai asubahi ta riske shi nan fa mugun sanyi ya kada al'amarin da ya janyo farfadowar Zuyal kenan daga dogon suman da yi ko da ya bude ido ya ga taurari ya ji iska mai karfi na kadawa sai leko kasa nan ma sai ya ga yana hango duwatsu bishiyoyi da tekuna 'yan muni-muni tamkar 'ya'yan tsakoyi kawai sai kwala ihu sa'ad aljani rabna kawo ya ji wannan ihu na Ruziyal sai ya maida masa da martanin dariya ba tare da ya ce da shi komai ba sai rabna kago ya zira ƴan yatsunsa guda biyu cikin kunnensa ya zaro boka hajar al-makurus daga ciki yana wutsul da kafafu ya dora shi bisa kusa da Ruzel sannan ya ce shin ba wannan ne abin dogaranka ba shin ba wannan ne baka maganin mu ba to da kai da shi ƙarya ku ta sha ƙarya tabbas kowa ya taba mu zai san cewa ya tabo masifa da bala'i ya kai abul hikima idan baka manta ba a wancan karan mun turo maka wani hadimin mu ya shiryar da kai hanyar da za a aje kundin tsatsuba cikin kyakkyawan tsaro wannan hadimi sunansa Karuzul Marbus ka ne muka san sunansa da na mai gidansa amma bai sanar da kai ba har ma yace da kai ba za ka san shi ba sai ranar da danka Jafar ya samu kubar Muftahu Sarbil ya buɗe kundin tsatsuba to ka sani cewa wannan rana ta zo gashi yanzu ka ji sunansa saura na mai gidan nasa tabbas ɗanka ya janyo maka masifar da sai ka gwammace baka kirkiri littafin kundin tsatsuba ba na tabbatar maka da cewa nan da rabin sa'a zan isa da ku gaban shugabana wanda shine mai gidan aljani Kazurul Marbus wanda a halin yanzu ya dade da mutuwa ba wani ne ya kashe shi ba sai shugabana ko jin wannan batu sai jikin Ruzel ya ci gaba da kyarma cikin shakakken murya yace ya kai wannan aljani na roke ka da ka kashe ni yanzu na huta da fargaba domin ban san yadda zan kasance ba idan nayi arba da mai gidanku wai shin wane ne shugaban naku dan da aljani ramna kago ya ji haka sai ya sake bushewa da dare yake ta sannan yace me kake ci ne na baka na zuba ka ƙara hakuri nan gaba kaɗan za ka yi ido bi da shugabana in ya so ka ji sunansa ka san an ce waƙa a bakin mai ta tafi daɗi daga wannan batu aljani rabna kagu ya shiru bai ƙara magana ba Ruzel da Boka Hajar al-Mukurs kuwa banda hararar juna babu abin da suke daga can sai Ruzel ya duba Hajar al-Mukurs ya ce amma ka cika tsohon banza makareci ni kam kai ne ka cuce ni ka jefa ni a wannan masifa me yasa ka bani maganin banza kace zai kare ni daga sharrin ko na aljani maimakon boka mu kura zai ce wani abu sai idanunsa suka ci ciko da kwalla sannan yace ai ba ni ne na cuce ka ba kai ne ka cuce ni kuma ka cuci sauran mutanen duniya da har ka kirkiri kundin ba. tabbas yanzu na gano hannun wanda muka fada da ni da kai din bari na ga maka gaskiya idan zaka iya kashe kanka yanzu ka gaggauta yin hakan domin yin arba da wanda ya turo a kama mu ba karamin masifa bace Ruzel ya ce wane ne shi maza ka sanar da ni ni kam ai dama aiki na na a duniya bincike akan abubuwan al'ajabi ba zan mutu ba har sai na ga kowane ne wannan takaddarin aljani da yasa ai tsaron kundin tsatsu ba kuma naji dalilin sa ne haka yayin da Ruzel ya zo na azancan sa sai boka Hajar mu zai zace ni kam ba za ka ji wannan a bakina na ba ai gani ya kurje ko da faɗin haka sai aljini ramna kago ya kekele da dariyar mugunta yayi ta dariyar ba kakkautawa kamar ba zai daina ba bayan tafiyar rabin sa'a daidai aljini ramna kago ya sauko ƙasa ya dira a wani gabjejin tsibiri mai dimbin ababen al'ajabi saukar sake da wuya ruziyal da boka hajarar mukurus suka zama cikakkun yan kauye banda kalle kalle babu abin da suke a wannan waje ne suka ga bishiyoyi da duwatsu masu siffofin bil'adama kuma rayu suna harkokinsu kamar yadda mutane ke harka a doran ƙasarsu ta duniya ram da kago ya daka su rizal tsawa ya umarce su da sauko ƙasa da kansa cikin rawar jiki suka bi umarni faruwa hakan ke da wuya sai suka ga wani katon mulmulallen dutse da ke gaban su ya bambare kamar yadda dan cikin kwai ke fitowa duniya ma'ana kamar yadda kwai ke farfashewa yayin da aka gama kyankyashe shi kawai sai ga wani katon kikkiawan gida ya bayyana daga cikin fararen dutsen girman gidan da kyawunsa ya wuce misali gaba ɗayan gidan an gina shi ne da ƙarfan daiman zalla wata hamshakiyar kofa ta buɗe wadda koda ita kadai mutun ya mallaka a duniya ya zama sarkin attajirai kofar na gama budewa wasu aljanu masu sufa irin ta aljani Ramna kago suka fito a layi suka yi sahu biyu a tsatsaye a jere suka tsatsaya har dab da inda zel ke tsaye bambancin waɗannan aljanu da Ramna kago shine sun ninka shi girma sau goma kai da gani ka san shine dan autansu a tsakiyar waɗannan aljanu wani siririn aljani ne dogo zankalele mai siffar bil adama ya ratso yana tafiyar takama wato taku daidai fuskar sa cike da murmushi har ya iso gabar Ziyal da Boka Hajar Kurus a wannan lokaci aljanun duka sun kame kyam kai ka ce babu rai a jikin su saboda tsananin biyayya shi ma aljani rauna kago haka ya kasance siririn aljanin ya shiga irin ta sarakan bil adama a kansa akwai farin rawani na zinare jikinsa gaba ɗaya, lullube yake da jar alkabba ta johari hakika shigar tai masa kyau sosai ko da yazo dab da surziyal sai bushe da dariya yace lale marhabin da babban bako abul hikima tare da wawan boka hajar al-makurus inne muku barka da zuwa tsibirin zos ku sani cewa daga nan zuwa duniya ku tafiya ce ta shekara dubu ni ne sarki shamharu aljanin da yafi kowanne aljani a doran kasa sanin sirrin tsafi ku biyo ni zuwa cikin fadata don ku ji dalilin da yasa na aika a zo da ku da kuma dukkanin shiri na akan kundin tsatsuma. kai tsaye Shamharu ya juya zuwa cikin gida ba tare da wata fargaba ba Ruziel da Boka Hajar Makurus suka bi bayan sa su ku aljanin nan ba su motsa ba har sai bayan sai Shamharu sun kule cikin gidan sannan su ma suka bi bayan su Ramna Kago ne ya take musu baya kofar gidan ta kulle kanta kofar na kullewa sai bararan dutsen nan ya haɗe rufe kansa ma'ana gidan gaba ɗaya kuya a cikin dutsen kai ka ce fil azal haka dutsen yake wani abu bai taɓa zuwa ba a cikin sa sa'ad da Ruzel da Boka Hajar Makurus suka tsinci kansu a cikin fada sarki Shamuru sai suka wuce saboda ganin abubuwan kawar da ke ciki yangi da barori ko masu hidima a cikin wannan fada kyawun su ya isa kai ka ce su suka kansu sarki Shamhar yayi wasu Ruzel nuni da wasu kujeru na alfarma kafin su yi yunkurin zuwa wajen tuni wata irin iska ta zuke su ta zaunar da su akan kujeru take ku yangi suka kawo musu ababen ci da sha irin wanda ba su taba ba tare da an yi musu tayi ba suka yunkura da niyyar su ci su sha amma bisa mamaki sai suka ji cikin su ya cika fam ma'ana sun koshi ko da suka duba abincin da aka kawo musu sai suka ga sai rawuwa al'amarin da ya mutuka firgita su kenan suka kamu da tsananin mamaki yaushe muka ci abincin nan ya akai muka koshi boka hajar mukuris ne wannan tambaya ga Ruzel Ruzel ya ce wannan wace irin tambaya ce da ni da kai fa duk tare abin ya same mu yadda ka ji ka gani haka ni ma na ji kuma na gani ko da faɗin haka sai sarki Shamharu ya kece da siririyar dariya kai ka ce wani tsuntsu ne yake rera waka mai dan karin dadin sauti lokaci guda ya shiru sannan ya ce ya ku waɗannan baki nawa na san ku sani cewa duk abin da kuka ga ya faru yanzu kaɗan ne daga cikin irin sihiri na na tsafi yana gama faɗin wannan batu ya tafi zuwa ga wata kasaitacce kare ga mulki ya zauna take yangin nan da barori ko suka tsaya kikan kamar gumaka babu mai alamar numfashi sarki shamha ya sake kyalkyalewa da dariya a karo na biyu sannan ya shiga yiwa kansa kirari kamar haka ni ne shamharu uban kadare mutum da aljan ba su kai ba a sihirai duniya ta daban da ta kowa babu wani mai irin tawa rayuwar babu wanda ya san sirri na ni kadai na san tsatsuba tsatsube na ko da sarki Shamhari ya zo nan a cikin kirarinsa sai kuma ya fashe da kuka har da hawaye daki daki lokaci guda ya dago kai a fusace nuna Ruziyal da ya tsaye kai ta kadarin tsoho kai kadai ne ka bujiro da abin da zai bayyanar da sirri na ga duniya ka sani cewa ka samu shekaru 80 kana rubuta abubuwan al'ajabi to ka sani duk manyan abubuwan al'ajabin da ka rubuta ni ne sanadin su duk aikin da kake muna biye da kai ba mu tsammanin ka iya binciko gaba ɗayan sirrukan mu ba har sai da muka ga ka rubuce su duka guda dubu ɗaya a bisa wannan dalili ne muka ga ya dace mu tserar da rubutun naka mu adana shi yadda babu wanda ya sai karanta shi saboda haka ne muka wakilta aljani karuzul marbus akan ya je gare ka yi wa littafin ka lakabi da suna kundin tsatsuma kuma ya kulle shi da kuban nan ta miftahu zarbi haka kuma muka umarce shi da ya raba kubar nan zuwa sassa uku ya kai su bangunan ƙarshen duniya uku duk da hakan kuma muka bashi umarnin tabbatar da tsaro akan wannan kuba amma saboda sakaci irin nasa sai shi afa ya kwanta barci bisa gajiyar aikin da ya mana har fitinan nan danka da fitinan ne yarinya Elisa suka je suka fito da Markahul Sabus daga cikin kurkukun sarki Lumanu suka tura shi je dauko sassan kubar nan ta mutawo zarbi ya kawo musu su ko suka hada kubar suka bude kundin tsatsuba a halin yanzu sun karance shafuka hudu saura shafuka 996 za su iya gama karance littafin nan da shekaru 20 masu zuwa amma lalle na son ka dakatar da su domin idan na kuskura na bar su suka kammala karanta shi za su samu irin sirrin da nake takama da shi ni ko ba da burin da yafi a ce na fi kowa ne wa kowa nisa ya zama na babu mai taka matsayi irin nawa har abada domin da ci gaba da juya duniya kamar yadda ake juya waina a kaskon suya a halin yanzu duniyan nan kaf ni ke juya ta abu bi ne yake neman kawo min mushkila ba komai bane waɗannan abubuwa sai musulunci da musulmai na yadda cewa ubangijin musulunci yafi karfi na to amma ba zan bi shi ba kuma ba zan bauta masa ba na yi rantsuwa da ubangida na shugaban bujararru da takadire na duniya wato shedan cewa komai daren dadewa sai na zama sanadin yakan musulunci da musulmai a doran kasa ba zan samu nasarar yin haka ba har sai idan wani mahaluki bai karance kundin tsatsuba ba ko da sarki Shamhar ya zo na zancen sa sai ya miƙe tsaye dubur Zel da Hajar al-Makurus yace ku biyo na baya kai tsaye wuce zuwa cikin wani dogon daki su ku suka bi shi baya da shigarsu sai suka iske waɗansu dogwayen akwatunan gilashi rufaffu guda da 999 a cikin kowane gilashi gangar jikin wani mutum ce kamannin mutumin iri ɗaya ne gaba ɗaya ɗari tara da 999 wannan gangar jiki a kamata ki ko motsi ba ta yi sai guda ɗaya daga ciki ɗaya kuma ta ƙone ta yi baƙi kirin wanda ke motsin a buɗe take a cikinta akwai akwatin gilashi har ma tana iya duk abin da rayuwar mutane ke yi sarki shamhari ya dubi surujal ya ce kun ga waɗannan gangunan jikin ba mutane ba ne ruhi ne guda 999 daga cikinsu guda ɗaya ne na gaskiya sauran tsafaffu ne wancan da ke cikin buɗaɗɗen gilashin shine na gaskiya kun gani dai gaba ɗayansu su faɗe ne kamar ni ɗaya ba siffar kowa ba ne sai wani sarki a duniya da ake kira lu'umanu na birnin tahar a halin yanzu ya yi yaƙi da wani maƙin mawai shi hubairu bin mas'ud shi Hubairin ya samu nasarar kashe l'umanu to amma abinda bai sani ba shine ba Luqman ya kashe ba tsafaffan ruhinsa guda ya kashe ku yi duba zuwa ga wancan konannen jikin shine ruhin da aka kashe din cikin sauri Ruzel da Hajar al-Makurus suka bai da suka dubi konannen jikin cikin mutakar al'ajabi sarki Shamhari ya kekkele da dariya sannan ya tafi zuwa ga wannan ruhi mai motsi ya tsaya dab da shi suka fuskanci juna sannan ya ce ya kai Luqman ka sani cewa ruhinka ne a nan amma gangar jikinka ce a can birnin tayar haka kuma kambun tsafi na nan tare da kai a jikin hannunka yanzu zan sake aikawa da ruhin ya sake shiga jikinka domin ka karbi ka kuma ka kashe babban mukinka jarumi Hubayr bin Mas'ud ka sani cewa halin yanzu Gimbiya Sima na tare da Janimar Kawu Sabus har ya tafi da ita zuwa garin su dan a daura musu aure ya zama wajibi ka je ka tsayar da wannan daurin aure kuma ka sake kamo markahu sabus ka tsare shi a wannan kurkuku naka ba mu da bukata ka kashe shi domin akwai aikin da zai mana nan gaba yayin da Shamhar ya zo na zancensa sai ruhi mai motsi ya numfasa ya ce ya sarkin duniya me zai hana ka bani umarnin na kashe dukkanin musulman duniya tunda su ne masu kawo mana cikas al'amuran ka gani ma sai na tafi zuwa gangan jikina na zauna na cigaba da jin daɗin rayuwata yayin da Shamaru ya ji wannan batu sai bushe da dariya sanne turf ne fuska yace ya kai Lu'manu ai ba za mu samu damar halakar da dukkanin musulman duniya ba har sai idan an rufe kundin tsatsuba wato an daina karanta shi wannan shine dalilin da yasa na tura aka zo min da waɗannan mutanen biyu wato Ruzel da Hajar al-Kurs idan har muna son a tsaye da karatun kundin tsatsuba sai an koma da baya an tattaro labaran da Ruzel ya rubuta an sake rubuta su sannan a sanya su a cikin sabon kundi ma'ana dole ne a yi wani kundin tsatsuban na biyu shi ma kuma ai masa kuban nan ta miftahu zarbil a kulle shi to da wannan kuba ta biyu ne za a iya zuwa a kulle wancan kundin da ke hannun su Jafaru har a kamo su a zo da sunan na yanke musu hukunci a bisa laifin da suka yi mana ko da jin haka sai Ruzel ya zumbur ya ce haba haba ya ma haka za shin ka manta ne cewa sai da na shekara 80 ina yawo kasa kasa wurin sarakai da tajirai da matsafa ina samu waɗannan labarai tabbas yanzu da yawa daga cikin mutana sun mutu babu damar samun irin waɗannan labarai sa'ad da Ruzel ya zo na zancen sa sai sarki Shimharu ya tuntsire da dariya ya ce kai karamin mai basira saurara ka je tarihi baya tsufa kuma baya mutuwa sai dai masanansa su mutu ko su tsufa duk jama'ar da ka ziyarta ko da sun mutu akwai ƴaƴansu idan babu ƴaƴansu akwai jikokinsu in dai labarin ya shafe su ko ba su sani ba mu za mu iya sawa su tuno da shi su faɗa kai kuma ka rubuta jama'ar ya sake juyowa ga ruhi mai motsi ya dafa kafaɗarsa ya ce ya kai lumanu ka sani cewa kai ne wakilin ma bangaren masu mulkin bil'adama na san cewa ba karamar gwagwarmaya za ka yi ba shi yasa na baka kariya da ruhi guda dubu ɗaya saboda haka yanzu kana da sauran ruhi 998 ba za ka koma ƙasar ka ba har sai mun ga bayan makiyanmu ko da ko waɗannan sauran ruhinan za su kare yanzu nan zan tura ruhi na biyu ya je shiga cikin gangan jikinka jamhuri na gama faɗin haka ya je ya shafi akwatin gilashi ta biyu kawai sai ruhin ciki ya ratso ta cikin gilashin ya fito sannan ya zama haske ya bace faruwa hakan ke da wuya sarki shamhar ya bushe da dariya shi ma ruhin lu'mani mai motsi ya taya shi bayan sun yi dariya sun more sai shamhari ya kira aljini ramna kago ya bayyana a gabansa ya dube shi ce ya kai ramna kago na umarce ka da ka dauki abul hikima tare da wannan boka nasa ku tafi zuwa ga mutanen nan da ya ziyarta a wancan lokaci in ba sa nan ku nemi zuri'arsu su sanar da ku labarin su kuna rubuta kai hajar al-mukurus amfaninka a cikin wannan tafiya shine kai amfani da sihirinka na tsafi wajen kare ku daga sharrin musifin hanya kai kwaram na kawo ka kasance ka gajarce muku tafe shekara 80 zuwa kwana 40 Ruziyal kai kuma ka tabbata ka rubuta dukkanin labaran da kuka samu daidai ba tare da kai kari ko rage ba duk wanda ya kuskure akan aikin sa sakamakon sa mutuwa na sallame ku ko akwai mai tambaya Ruziyal ya gyara murya ce, ya kai sarkin duniya me yasa kace da boka bokajar mukurus ya ba mu kariya yayin tafiyar mu alhalin ƙarfinku da sihirinku ya fi nasa shamari ya murmushi ya ce wannan kuma wani sirri ne daga cikin sirrukan aikin kai dai kawai ku umarni tambaya da bincike ba za su amfane ku ba shamhar na gama wannan jawabi ya shige cikin wani ɗaki kafin ruziyar ko hajar makura su yi wani yunkuri tun aljanin ramna kago ya suro su ya aza su bisa gadon bayansa kafin kifta ido ya fice daga cikin fada ya luluka sama cikin gajimare wannan shine abin da ya faru ga Ruzal ma'abocin hikima bayan an sace shi daga birnin Sin an kai shi tsibirin Bahar Zos wajen da tsakaninsa da duniya tafiya ce ta shekara dubu ga jarumin aljani al'amarin aljani Markahul Sabus kuwa ko da ya ga ya mallaki Gimbiya Sima sai zuciyarsa ta cika makil da farin ciki ya ƙara kaimi a cikin tafiyarsa dan ya isa gida domin burinsa ya gama cika haka dai Markahul sabus yawan yana ta sauri cikin tafiya amma sai da ya shafe kwana goma sha uku sannan ya iso garin su Samaratu na kwance a cikin turakarta da nufin yin barci sai ga wata baiwarta mai suna Lishiza ta rugo da gudu cikin murna. Da zuwa ta zube kasa gabanta tace ranki dade. Yau kina da babban bako. Ga danki can markawo Sabus ya dawo gida tare da abin da ya tafi nema. Ko da jin haka sai Samaratu ta daka tsalle ta miƙe tsaye ta duba Lishiziya tace lalle kin zo min da babban albishir dan haka da gaiwa na yan take. nan fa murna ta kamala shiziya ta yi ta godiya ita kusa maratu sai ta ruga zuwa farfaje gidan inda ta iske kawo sabus dauke da gimbiya sima tamkar wanda ya dauko gawa cikin farin ciki ta ruga gare shi suka rungume juna sannan ta janye jikinta daga nasa ta sake duban sima tace ya kai dana hakika ka cika gwarzo kuma jarimi uban jarimi yaya akai kai arba da sarki Lu'mana da matarsa Fatisa barkahul safus ya numfasa ya ce yake ummina ai wannan ba fatisa bace tuni fatisa ta mutu dan tare aka kulle mu a cikin wannan kurkuku dake karkashin ƙasa na sarki Luman cikin mamaki Samar ta ce kai dana dan me zaka yi min karya a iya sani na babu wani mahaluki da ya taba shiga kurkukun sarki Luman ya fito da rai yaya akai ka fito a raye ita kuma wannan kyakkyawar da ka dauko a ina ka samu ta murkahul sabu zai murmushi sannan ya ce ai labari ne mai tsawo yanzu dai mu je ciki mu zauna domin ina son ki taimaka min ki tashe ta daga barci na rasa yadda zan yi na tashe ta farka samaratu ta kara hancinta daidai na gimbiya sima ta ji tana numfashi sannan ta dora tafin hannunta a kirjinta kawai sai ta jijjiga kai cikin alamun damuwa ta ce ai wannan barcin ba na ka'ida bane sai barci idan ana son ta farka sai an yi gagarumin aiki ko da jin haka sai hankalin markawo sabus ya ci mai caki ummina ina so ki sani cewa komai wahala aikin zan yi shi domin ta farfado a daura mana aure da ita yanzu dai mu je cikin turakakki mu zauna dan na baki labarin tafiyata da yadda aka yi na mallaki wannan kikkiawan budurwa samara ta ta tace na yadda da haka take ta juya ta nufi cikin turakar da bita baya dauke da gimbiya sima bayan sun zauna a cikin turakan ne ta miƙe ta karɓi gimbiya sima ta je ta kwantar da ita akan gado sannan ta dawo inda take zaune suka fuskanci juna ba tare da bata wani lokaci ba markabu sabus ya bata labarin duk abin da ya faru tsakanin tsakaninsa da su Jafaru tun lokacin da suka dauko barta karfan da yake ciki kawo yanzu ko da ya kare sai ta numfasa ta ce hakika na yadda da masu iya magana da suka ce sai an shawo ya ake shan dadi kuma ko aka ga ya zama wale ba a banza bane Samaratu ta dubi ɗan nata cikin alamun tausayawa ta ce, "Ka sha wahala ɗana, lalle ku zan tsaya tsayin daka don na ga bukatar ka tabiya. Kamar yadda ka sani cewa mahaifinka ya mutu shekaru da dama baya, kai ya kamata a ce ka gaji sarautar su tuntuni. Amma saboda neman duniya baka samu daman zama ba. Tabbas ko yau ka sanar da sarki kana son sarautarka, zai naɗa maka rawani ya tumɓuke wanda ke kai yanzu." Markawul Sabus ya murmushi ya ce, "Na san da haka ummina, yanzu dai ki bar wannan magana mu dawo kan batun abar na. yaya za ki tashe ta daga wannan barcin mai nauyi Samaratu ta numfasa ta ce ba zan iya yin komai ba har sai nayi bincike nan take ta buɗe wata tsoho akwatin karfe wadda ta yi budin budin da kura har ma ya ta so mu lulube ta Samaratu ta fito da wani guntun madubin tsafi daga cikin akwatin shi ma sai da ta hure kura daga jikinsa da iskar bakinta sannan ta shafe shi ta fara karanto waɗansu dalasmai na tsafi kafin a jima ta jike sharkab da gumi sai da ta yi atishawa su uku sannan ta aje madubin tsafin ta dubin markahu sabus a wannan lokaci idanunta sun yi jawur tamkar an bada mata barkono ya kai dana abin soyuwa a raina hakika ban ji dadin abin da na gano ba a cikin bincike na domin wahalar da zaka sha nan gaba ta ninka ta baya sau 100 idan har kana son ka auri wannan kikkiawar yarinya to sai ka sha ba. maimakon jikin markawo sabu zai sanyi sai murmushi ya yace yake ummina ai kowanne ɗa namiji an haife shi ne dan yi wahala musamman akan ku duk irin abin da mutum ya tara a duniya karshen sai kare wajen kyautata mu ni ina ganin babu sabon labari dan na wahala kan auren gimbiya sima na roke ki da ki hanzarta sanar da ni abin da ya kamata nayi Samaratu ta gyara murya tace zan yi maka tambaya guda daya kafin na san da kai abubuwa guda uku waɗanda za ka samu na haɗa maganin da za a tashi sai ma daga baccin nan ka sani cewa dole ne ka samu waɗannan abubuwa a cikin mako uku idan ka wuce wannan lokaci sima za ta mutu dan ka san cewa ita bil adama ce ba kamar mu ba aljanu su bil adama ba sa iya dogon rayuwa muddin babu ci da sha kafin ne maka tambayar ina so na sanar da kai cewa akwai wani babban yaki a gaban ka bayan ka aure gimbiya sima yakin kwa ba na komai bane sai na mallaka zuciyarta ta soka kamar yadda kake kaunata ka sani cewa tuni ta kama da son waninka ba wani bane sai jarumi hubairu bin Mas'ud Markawul sabu zai dariya yace haba ummina kin sani cewa a cikin gaba ɗayan al'umma aljanu babu wani saurayi kyakkyawa kamata balle a cikin bil'adama ni na tabbatar da cewa Sima za ta so ni sai idan ba ta arba da ni ba shin kin manta ne cewa a ganin farko Fatisa ta kama da kaunata Samara ta ce ai ba nan gizo yake sakan ba abinda ka kasa fahimta shine ita Fatisa ruwa biyu ce ma'ana akwai jinin aljan a jikinta ita Kusima bil adama ce zalla lalle aure tsakanin mutum da aljan abu ne mai wuya sha'ani ana yi amma baya karko to amma ka sani zan iya sihirce zuciyarta ta so ka fiye da kuma yanzu ga tambaya ta a gare ka ina battan nan wanda ka debo tsumin dodo kiryano ko da jin wannan tambaya sai markahu sabu zai shiru ya shiga tunani daga can sai nisa ya ce yake ummina lokacin da na gabata ga sarki Lukmanu da tsumin dodo kirya na sanar da shi ladan aiki na sai ki amincewa ya kore ni daga fadarsa ba tare da ya karbi tsumin ba bayan na baro cikin birnin Tayaran, sai na yada zango a jeji na zauna cikin mummunan bakin ciki nan take na tuno da irin wahalar da na sha kafin na isa kogon zuhurum har na samu nasarar tebo tsumin dodo kirya amma gashi duk wahalar ta zama ta banza kawai sai na fito da battar tsumin nan na fada ta da ƙasa cikin tsananin fushi nan take battar ta fashe ruwan tsumin ya zube duka bisa mamaki sai naga ƙasa ta tsotse ruwan tsumin a cikin abin da bai wuce rabin dakika ba nan fa na miƙe zumbur na shiga tonan ƙasar da nufin na ga ruwa, sai da ne haka mai zurfin kamu 40 amma ko dan shi ban gani ba kai ko alamar lema ma babu a cikin ƙasar wajen wannan shine yadda tsumin dodo Kiryano ya salwanta a hannuna yayin da markawul sabu zai zo na zancansa sai Samara ta je zuciya sannan ta ce ai ku kai babba asara domin inda wannan tsumin nanan da yanzu take zan tashi sima daga wannan bacci ya kai dana dole ne ka koma kogon zuhurum ka sake ɗebo tsumin dodo Kiryano idan har kana son sima ta farka daga wannan bacci har ka aure ta cikin dimaucewa da razana markawul sabu sai zazzaro idanunsa gami da dafe kirdin sai ce tabijan ai koma ta kogon zuhurum daidai yake da tafiya neman ajali na ke ummi na ke sani cewa ni ne sanadin mutuwar zarazu yar dodo kirya zarazu ce kadai isa a duniya amma ni ne sanadin mutuwarta tun daga kanta matarsa masham bata kuma samun ciki ba kuma cikin zarazu bai samu ba sai bayan shekara ɗari na tabbata yanzu dodo kirya da masham sun sha kukan bakin cikin mutuwar zarazu